compartilhei a história. Šta? Ne, on, on govori u drugom kontekstu. On se tek sad Ne može biti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون صدق الله العظيم Ume Allaha svemilosnog, samilosnog. Sve što vam je dato, samo je uživanje u životu na ovom svijetu. A ono što je u Allaha, bolje i trajnije je za one koji vjeruju i u gospodara svoga se uzdaju. za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji kad ih ko rasrdi opraštaju. Za one koji se gospodara, gospodaru svono odazivaju i koji mol obavljaju i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga čime smo i obskrbili udjeljuju. I za one koji se odopiru onima koji ih ugnjetavaju. Uzvičan Allah je rekao rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas sačuva od svakoga zla i da nas počasti svakim dobrom na oba svijeta. Molimo te gospodaru najvećim imenom tvojim da nam čuvaš blagodat vjere u našim srcima i blagodat odanosti tebi u našim postupcima. svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Mohamed Ahmed posljednji Boži poslanik. On je svoju misiju izvršio i ispunio svoje umet savjetovao i preselio je odan uzvišenom stvrtelj. Molim gospodara najvećim imenom njegovim da nas počasti korisnim znanjem i da nam dadne da znanje koristimo u svim životnim situacijama. Gospodaru naš molimo te da nas sačuvaš neznanja i oholosti, da nas sačuvaš pohlepe i da nas počuva, sačuvaš slijeđenja strasti. Amin. Draga braće i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Današnje poglavlje je novo 68. poglavlje pred sami kraj knjige o abdestu. I sa ovim poglavljem približavamo se kraju jedne duge jednog dugog niza druženja gdje smo govorili o abdestu, govorili o onim sadržajima koje je Rasulullah s.a.v. pocrtao vjernicima i vjernicama da, da na njih trebaju obratiti pažnju. 68. poglavlje nosi naziv Babul Bauli filma i da im poglavlje mokrenje ili obavljanje male nužde u vodu koja stoji. Prije nego što prijeđemo na hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koji u ovom poglavlju zamolio bih vas se, zamolio bih vas da se sjetimo dovom ili fatihom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Redan lila el fatih. U Buhari na pet mjesta i u sahihu imama muslima na jednom mjestu prenosi se hadis kojeg je nama prenio Hazreti Abdullah ibn Abbas. Kaže, prošao je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam pored dva kabura. I onda je kazao, innehuma la yu'adzaban. Zaista njih dvojica bivaju kažnjeni. Wama yu'adzaban fi kebirin. I nisu kažnjena ta dvojica ljudi pored čih je mezara prošao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam radi nečega što je veliko na prvi pogled. Emma ahaduhuma la yastatiru min al Jedan od njih nije se čuvao mokraći koja je nečista. Prilikom obavljanja nuždi nije se čuvao tih nečistoća. wa amma al-akhar A drugi je yamshi bin بِالنَّمِيمَ Hodao je sa nemimetom. Imamo gibet, imamo nemime. Gibet je po definiciji zikruke ahake bima jekra. Da spomine svoga brata ili sestru ponome po čemu on ili ona ne voli da bude spomenut to je gibet, ogovaraš ga. Spominješ ga u onom kontekstu ili na onaj način na koji on ili ona ne vole da budu spomenuti. A nemimet je još gori. Nemimet je da prenesiješ nečije riječi kako bi pokvario odnose među ljudima. Kada je Boži poslanik to rekao, upravo ovaj hadis je vezan za naslov, naslov poglavlja, poglavlje mokraća. Mokraća i čuvat se mokraće spada u obaveze vjernika i vjernice i kada je Resulullah rekao njih dvojica su se bivaju kažnjena i ne bivaju kažnjena zbog nečega što je veliko. Kao da nam Boži poslenik sallallahu alaihi wasallam preko ashaba kaže pazite kakva su vaša mjerila. Jel tako? U našim mjerilima to nije veliko. A zar bi gospodar kaznio da to nije veliko? Hajde evo i razumijemo. Onaj koji je prenosio riječ kako bi pokvario odnose među ljudima. Ali i mjerilo je da se mokraće kao nečistoće koja je fizička nečistoća moraš čuvati prošli put oni koji su bili sa nama sjećaju se da smo rekli hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam onaj ko se da je prvo čistoća je polovina vjere, jel tako? Fizička čistoća. A onda u drugom hadisu kaže Rasulullah onome mladiću koji se oženio kaže Allah ti je upotpunio polovinu vjere. Kao da nam je Rasulullah rekao polovina čistoća odnosno fizička i polovina čistoća moralna. I to je cijelina. A ovdje u ovom hadisu kaže, zaista njih dvojca bivaju kažnjena i ne bivaju kažnjena zbog velikoga. Jel prvo materijalna ili nematerijalna? Materijalna čistoća. Mokraća, nije čuvo mokraće. A drugo, kvarenje odnosa među ljudima. Jel materijalno ili nematerijalno? Može imati materijalnu posljedicu. Da neko nekome prestane davat što je ranije davao radi dragog gospodara što je čuo pogrešnu informaciju ili pogrešnu rečenicu. I u ovom je hadisu Rasulullah nam govori da je vjernik i vjernica osoba potpuni, potpunosti i ravnoteži. Nema duhovnosti na račun onoga što je vanština. Vanština i duhovnost idu paralelno. I zato, međutim u ovom hadisu, također istom hadisu se navodi da je Rasulullah s.a.v. uzeo jedan list koji se nije osušio pa je taj list Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam raspolovio. I stavio u mezar jednog i stavio u mezar drugog. Pitaju Božji poslaniće zbog čega ste to uradio? Tada je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam besa. Ne bi li Allah dao da im se olakša kazna u kaburu dok se ovo lišće ne osuši. Vi znate da je od stvari koje mi ovdje radimo u Bosni i Hercegovini, a to se prenosi od ashaba da na mezaru proučimo nešto od Kur'ana. Jedan od najjačih argumenata za vrijednost učenja Kur'ana na mezaru je ovaj hadis. Kažu zbog čega je Resulullah stavio stabljiku koja se nije osušla. Jer ima ajet kuranski wa im min shay'in illa da sve na svijetu veliča Allah. Kaže, stavio je to bilje. Ne bil njegovim veličanjem Allaha, kad nema nikoga na mezaru, Allah na to mjesto spustio svoju milost. E zamislite kako se milost spušta kada se uči Musa. Kada se uči kura Vrlo bitna stvar. Prije nego što uđemo u hadis u ovom poglavu. Vrlo oprezno. Vrlo oprezno. Prema mokrenju i prema mokraći. To su i kada definiraju mokraću, definiraju kao proizvod bubrega prilikom čišćenja krvi koji se iz tijela mora izbaciti. I to je, vi znate kada nas ljekari pošalju na analizu urina da bakterije i ono što je loše u organizmu se pokazuje ina na, na I sa medicinskog aspekta ona je izuzetno štetna. A sa ovoga aspekta čistoće vjernika, dragi gospodar, ne kažnjava zbog, zbog malih stvari kada Boži poslanik kaže zaista nije dvojica bivaju kažnjena i ne bivaju kažnjena zbog nečega velikog. Kao da nam Resulullah kaže pazite na sva mjerla. Ima jedne prilike jedna od Hanuma Resulullah sallallahu alaihi wasallam je ovaj znate kako među ženama Bogam danas i među muškarcima sve više ljubomor i kaže da je ovaj pokazala pokazala rukom za drugu Hanumu Resulullah kako je niska niskoga rasta. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže zaista si rekla riječ, iako je samo pokazala. Zaista si rekla riječ, kada se sa svom vodom mora pomiješala, kaže zamutla bi. Na prvi pogled nije ništa. Čuvajmo se onih dijela za koja mi smatramo da su ništavna, a ona su Bogam kod gospodara, kod gospodara velika. حديث سيدي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو زناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه Prenio nam je Ebul Jeman od Šuajba, od Ebu Zinada, od Abdurrahmana ibn Hurmuza, kojem je nadimak El Arađ haddesahu ennehu semija Eba Hureyra da je čuo kada je Ebu Hureyra ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao čuo sam Božijeg poslanika da kaže mi smo posljednji a prvi tako počne Mi smo posljednji, jer je posljednji Božiji poslanik ko? Muhammed a.s. A prvi smo koje će Allah proživjeti. Prije, svih drugi. Mi smo, kaže, posljednji i prvi i sa istim senedom kaže Boži poslanik nemojte mokriti. Nemojte mokriti u vodu koja stoji. Ona koja se kaže ne kriječi. A zatim iz te, iz te vode da gušu uzimate, odnosno da se kupate istom vodom. Ovaj, prije nego što pređem, ovaj, jedan lijep detalj ovako, ovaj al-aređ, u arapskom jeziku aređ znači onaj koji je hrom, onaj koji ima problem sa sa nogom. I kažu da je ovaj Aređ, on je znameniti prenoslac hadisa, jedne prilike je imao problem sa Hanumom. I kaže, jedan abav njegov je došao da pomiri njega i njegovu Hanumu. I kaže, Hanum ovim riječima. On je dobio nadimak hrom zato što je bio hrom. Kaže, nemoj ti gledat, kaže Bona, što je ono sjedio. Kaže, niti gledaj to, kaže što je hrom. Kaže on, bogati, nemoj me više mirt, kaže, neće više nikako htjeti u braku biti samo. Kaže, možda je ranije. Kaže, on ipak ali. Kaže, ali ti joj spominješ i moje mahane. Kaže, nemoj, kaže, da te obmani, kaže, što je on hrom, kaže, što je on sjed, što je pogubio zube, što je već nakitio. Kaže, i onda je jedan rekao, kaže, bolje je da te ne brani ahmak. Jer on će te braniti, šta će napraviti? Napravit će kontraefekat. On će umjesto da spominje tvoje vrline, akcentirati, naglasiti tvoje tvoje mahan. Ovaj hadis dakle sastavljen je, molim vas pomognite se malo unutra, nek uđu ljudi, nek ne stoji na vrat. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam nam govori prvo o vrijednosti umeta Muhameda sallallahu alaihi sallam i o tome smo prošli put nešto govorili i znate da će na sudnjem dan Musa alaihi salam kada vidi brojnost umeta Muhameda sallallahu alaihi sellem poželjeti da je to bio njegov umet. Između ostalog se kaže da će prvi umet koji će izaći jer Muhammed sallallahu alaihi sellem je pečat svih poslanika. I prvi umet koji će biti proživljen bit će upravo, upravo njegov umet. Jer smo mi od poslanstva Muhameda alaihi salama do sudnjega dana mi smo njegov umet. Mi smo oni koji nosimo emanet vjeri. Mi smo oni koji bi trebali ljudima prenijeti prenijeti da je gospodar dao svoju poslanicu, dao Kur'an i da je dao svoga miljenika. Danas mi priča jedna osoba kako je susrela jednu našu sugrađanku koja nije bila muslimanka i primila islam. Pita je šta te je navelo da primiš islam? Kaže, čula sam da je Kur'an posljednja Božja objava. A kaže, to je tolika, toliko teška izjava da kaže čovjek ne može prema njoj biti ravnodušan. Zamisli, posljednja Božja poruka čovječanstva. A je treba nos, trebamo je nas mi. Hadis je ovaj s istim senadom, dakle ovdje Ebu Hurere prenosi dva hadisa. Jedan je mi smo i prvi i posljednji, a drugi je neka jedan od vas ne obavlja nuždu, malu nuždu u, u, u vodu koja stoji. I ovo nemojte da vam je čudno. Svakakvi ahmaka na ovom svijetu. Ako vam kažem da u knjigama fikha imate ljudi koji kažu, vidite, Boži poslanik sallallahu zabranjuje da se mokri u stajač u vodu. Kaže, ali ako se kaže pomokriš u neku posudu, pa to izliješ, kaže, u tu stajač u vodu, kao da nisi griješan. Svakakvih budala ima na dunjavu I što kaže ima Ebu Hanife kada ga jedan pitao, kaže ne znam, pita ga o akšan namazu i Ebu Hanife vidio na njemu da je ono čehre kao da je u dulemi Ebu Hanife sjeo lijepo pred njim Kaže, šta ću, kaže, ako nastupi srednji dan, kaže, kako ću klanjati takšan? Kaže, ako se to desi, onda će Ebu Hanife ispružiti svoje noge, kaže, kao što je sjedio dok ti nisi ušao. Takvih ljudi ima da jednostavno ovakva, ovakvi, ovakve smjernice Božeg poslanika, sallallahu alaihi sallam, danas se on, oni zovu na, na polju osvješćivanja ljudi u smislu prirode, značaja prirode. Da vam kažem, evo imate situaciju da je u jezeru čovjek može uzeti gusulu u jezeru, jel tako? i zapereš tri usta i okupaš se u jezeru. Ali ovaj hadis Resulullah s.a.v. kao da ti kaže čuvač sločite vode. Iznesi vodu kofom, saperi se ti od dženabeta, od nečitoće pa uđi u jezero pa se okupa. Kao da razvija kod nas ekološku svijest. Nemojte ono što je čisto pomiješati sa onim što je, što je nečisto. I Boži poslanik sallallahu alaihi ve ako je zabranio da unosimo mokraću u vodu, da se mokraća baca u vodu, zamislite kako je prema drugim nečistoćama preče, jel tako, da se one da se one udalje. Uvijek neka vam je na pameti. Evo dok sam se spremao za akšan namaz, prošlo mi je uvijek čovjek treba nijetiti, treba donositi nijeta u svome srcu. Kada opereš zube prije dolaska u džami, kaže želim da iz mojih usta se ne osjete neugodni miris. Nije ti što. Zašto? Da bi dobio nagrad. Jer ako ih opereš onako, neš dobiti nagrad. Isto tako otvoriš vodu, abdestiš nek ti naumpadni hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi ne Nemojte pretjerivati prilikom uzimanja abdesta. Kaže jedan od ashaba, kaže, ako sam pored rijeke, kaže, walau ala nehrin žarin, čak i da si pored rijeke koja teče. I sjeti se onda, inna Allahe la musrifin. Kur'anski ajet. Zaista Allah ne voli one koji pretjeruju. Pretjerivanje je nešto što, što vjernik i vjernica u svome životu moraju izbjegavati. Uvijek odmjere. Kada abdestiš, malo samo, evo koliko je nas? Stotinjak, 150. Samo malo da smanjimo. Čitam, mislim da je na, internetu bilo, u svakoj sekundi stanovnici Sarajeva, kaže, potroše 3000 litara vode. U svakoj sekundi čovječ. Znam si koliko kad ti i ja malo povedemo računa. I ne čekamo da to neko drugi uradi. Stalno se čeka da neko drugi uradi, da nam neko drugi nametne, da nas neko drugi obaveže. Ne, mi kažemo, ne, ja kad abdestim hoću da mi voda ide tačno koliko mi treba da mogu oprati ruke i zaprati usta i zaprati nos, oprati lice, oprati ruke i ono sve što treba da uradim prilikom abdesta. I ako mi treba vremena da skinem čarape, šta me košta da spustim česmu Jel da zatvorim česmu dok, dok ne skinem čarape? Koliko puta se meni tebi desilo? Da je litar vode možda istekao dok smo mi čarape skinuli. A gledajte Resulullah, prvo, zabranje nam pretjerivanje u korištenju vode. To je smjernica božjeg poslanika. On je pečat svih poslanika. Mi danas znamo da će kriza u mnogim zemljama biti najveća, čak ne za hranu, nego za vodu, koja je neophodna i da dođe do poljoprivrede. Vi vidite, malo je u bilo suše, pa vidimo kako je, kaže, stočni fond oslabljen, poljoprivreda oslabljena. I zbog toga to iziskuje od vjernika i vjernice da se ozbiljno prema tom problemu odnosi. Također, 69. poglavlje kaže Babu iza ulki ala zahri musalli qadarun au džifetun lem tefsud alihi salatuhu. Poglavlje ukoliko se baci na leđa klanjača neka nečistoća ili lešina to neće kvariti njegov namaz. Ovaj hadis hoću da spomenem sa njim ćemo ako Bog da završiti. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وداه ومضى في صلاته kada bi Hazreti Abdullah ibn Omer vidio nečistoću na svojoj odjeći onda bi tu odjeću odložio i nastavio bi sa namazom. Vakal ibn Musayyib wa Shabi, ibn Musayyib i dvojica alima kažu Ida salla wa fi thawbihi dam. Ovo se zna nama desiti. Kada klanja, a na odjeći vidi krv. dženabe, ili vidi nečistoću meniju ili spermu. Euli gajri kibla ili je klanjao, nije znao tačno gdje je kibla, obavio namaz, poslije vidio da to nije kibla. Kaže, eu me fe ili je imao tajemu nije imao abdest, nego imao tajemum, pa obavio namaz, thumme edrake al mafi waktihi, pa je onda našao vodu ovaj, u tom vremenu namaskom, kaže, nije dužan, la ju'id, nije dužan da ponovi namaz. E, ovo je vrlo bitna stvar. Kada imamo priliku, većina u Leme kaže, kada imate priliku da ponovite namaz koji ste klanjali primjera radi vidio si krv nakon što se klanju ili nečistoću. Ako imaš priliku da ponoviš namaz ponovi. Međutim imam Buharija kaže ovo je njegovo mišljenje. Ne ponavlja. Zašto? Zato kaže to je opterećenje čovjeku. Vidio je to poslije, nije znao, nije bio svjestan toga, ne mora ponoviti. Isto tako vi znate da se u islamu strašno cijeni upotreba, upotreba promišljanja. Ti si došao u neko mjesto, ne znaš gdje je kiblo iPhone ti ne radi ili ovaj Samsung ne znam, 1, dva, šest, ne radi. Jel, ne, ne može se orijencati gdje. Kažeš od sunce, uložiš napor, uložiš trud i kažeš otprilike mislim da ovako. I klanjaš tako. Toliko islam cijeni to što se ti potrudio, što si uložio napor, da ne moraš ponavljati namaz. Zašto? Kaže, tvoj čtihad, tvoj trud je dovoljno vrijedan da ne moraš ponavljati namaz hadis koji neću ga čitati na arapskom jer je duži, samo ću ga pročitati na, na bosanskom jer je zaista je dirljiv i govori o, o što se dogodilo Božijem poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Kaže, prenio je Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, kaže, vjerovjesnik je klanjao kod Kabe. Ebu Džehel i njegovi prijatelji sjedili su nedaleko od njega. Jedan od njih reče, kaže, ko će nam donijeti sa, iznutri, ko će nam donijeti iznutrice deve deva kad se zakolje pa se izvadi iz nje U, nutrica njena ko će kaže donijeti nutricu kaže ima tu i tu pa da stavi na leđa Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kada padne na seđu pa kaže ovdje pa je najnesretniji među njima otišao i donio to čekao je da, je, da Muhammed sallallahu alaihi wasallam padne na seđu kada je Božji poslanik Muhammed pao na seždu, on je to donio i natovario na liđa Božijem poslaniku. Kaže Hazreti Abdullah ibn Mesud, gledam to očima svojim, a Božijem poslaniku ne mogu pomoći. Kaže, priželjkivao sam tada da Bog do snage ima. Tada su, kaže on, oko Ebu Džehela, njegovo društvo, počeli su se smijati i jedni drugima i šaretiti, pokazivati na Muhammed alaih salama jer je Boži poslanik pritisnut tim. Kaže, Boži poslanik je ostao na seđdi i nije dizao svoju glavu. Kada je došla Hazret Fatima radijallahu anha, ona je, kaže, uspjela da skloni to sa leđa svoga babe, sa leđa Rasulullaha sallallahu alihi wasallam. Tada je podigao svoju glavu i Boži poslanik je rekao, gospodaru moj, ti se pobrini za kurešije. I ponovio je to tri puta. Gospodaru moj, ti mi se pobrini za kurešije. Gospodaru moj, ti me riješi kurešije. Pa je kaže, odjednom su se oni ušutili. To im je bilo teško. Jer su znali da Mohamed, sallallahu alaihi wasallam, kada prouči dovu, Abdullah ibn Mesud kaže, to mi je bio prvi put da sam čuo Resulullaha da uči dovu protiv njih. Zato što su ga fizički napali. Kaže, oni su smatrali da će se dova Muhammedova u tom mjestu primiti. Kaže, onda ih je nazvao Resulullah. Kaže, gospodaru moj, ti meni, ti se mene riješi Abu Džehla, ti se mene riješi Utbe ibn Revija, ti se mene riješi Šejbe ibn Revija, ti se mene riješi Velida, tačno tog društva koje je bilo tu prisutno. Umeje ibn Halefa, Ukve ibn Ebi Mu'ita. Kaže ovaj ravija prenoslac, kaže nabrao je Boži poslanik, nabrojao je sedam ljudi. Tada Abdullah ibn Mesud kaže, radijallahu anhu, tako mi onoga u je ruci moj život. Zaista sam ih vidio, te koje je Resulullah nabrojao, svi su do jednog izginuli u borbi protiv Resulullah. Na bedru i na drugim mjestima jer je Resulullah proučio dovu da se to desi. Ovaj Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu je bio toliko toliko slabašan, mal, vrlo niza rast. Čak su znali nekada neki od ashaba šalce sa njim, kaže vidim u nogu je ko čačkalce. Kaže Boži poslanik za njega, kaže vrijede te njegove čačkalce kod Allaha više nego brdo Uhud ono mjerila, kako mi mjerimo stvar. Ovaj Abdullah gleda njegove želje, vidi kako se napada Boži poslanik, kaže da mi je da imam snage da odgovori. Ono što ovaj, hoću danas da vam kažem, strašno me plaši jedna stvar, što se u umetu Islama, među nama, među muslimanima i muslimankama, ubija osjećaj da mi možemo neku razliku napraviti u društvu. Stalno se priča o nekim velikim centrima moći koji sve pokreću. Ko je vas Allaha vam pokrenuo da dođete ovdje? Ko? Kakvi centri moći? Naravno da ima oni koji spletkare, pa i veliki neki centara moći. A to nikada ne isključuje moju i tvoju obavezu. Da mi gledaj Bolan, Abdullah ibn Mesud, ne ja, kaže Allaha mi, tada sam, ne mogu ništa Božijem poslaniku pomoći. A priželjku. Vrlo je opasno. I zapamtite, najopasnije za studenta za kako i traži posao, da ga neko ubijedi da ne može završiti fakultet i da ne može naći posao i da ostane u kući da ne izađe. Ubio ga je, a nije ni izašao na ulicu. To se danas dešava u umetu Muhammeda sada. I ovaj hadis Božijeg poslanika trebalo je gledati svojim očima da to Božji poslanik kaže kada je broj muslimana desetine u moru nevjerstva u Mekiju Kaže gospodar, ti me riješi. I svi do jednoga koji su napali na Božijeg poslanika tako završe većina u bici na bedu. Molim vas razbijajte to kod ljudi. Reći naravno, naravno da spletkare i ovi oni. I istočni i zapadni nam dušmani spletkare. I ne ljudi nam spletkare. A to ne oslobađa mene i tebe od obaveze da radimo mi. Da se mi jačamo, da se mi obrazujemo, da se mi organizujemo. Hasan al-Basri je rekao Pitali su ga šta je tajna onoga do čega si ti došao. Četiri stvari mi je rekao. Allaha mi kad bi ih čovjek napisao, samo ujutru da ih pogledaš. Pa smjernica što ti za čitav život iz Kur'ana i sunneta. Kaže on prva stvar, alim tu enne rizqi la yakuluhu ghayri fatma kalbi. Kaže, spoznao sam da ono što je Allah meni odredio kao obskrbu, kao nafaku, niko drugi neće pojesti. Kaže, srce mi se smirilo. Danas ljudi griješi, ogovaraju jedni drugi, ocrne jedni drugi, što hoće posao, onda dobije ne njegov kolega. Kaže, spoznao sam da moju obskrbu niko drugi. Zašto ljudi? Kaže, ne mogu, ako izbacim alkohol, kaže, neće mi mušterije dolaziti. Pa ne dolaze ti ovi koji kupuju hljeb zato što ti imaš alkohola pa da usput kupe alkohol. Subhanallah. Kaže, spoznao sam da moju obskrbu niko osim meni neće pojesti, pa se moje srce smirilo. Dalje kaže, Alimtu enne ameli la jakumu bihi gajri bihi. Spoznao sam da ono što je moja obaveza. Moja obaveza da govorim o hadisma Rasulullah. Ovdje ne mora niko biti, ja ću doći sam. Sam ću doći zidovima priča. Ali ja imam obavezu. Ne mogu ja reći Boga mi nama ne daju. Ili neke kokodilske suze ne daju mi ovdje, ne daju mi ovdje. A ne daju mi ovdje, a ću pred vam vam Pa mrav kad staneš naput, šta kaže? Počne plakat pa zovne raju. Jo. Nego ide okolo. Jer on ima svoj cilj. Bolan uči od mrava koji je mal, ne uzubila, zgaziš ga i ne vdiš Spoznao sam da ono što je moja obaveza niko drugi neće, doli mene se time pozabaviti, jer Allah mene time duži. Kaže, time sam se zabavio. Gledaj ba ove dvije smjerice Prvo spoznao da na fakulti niko neće pojesti. Ono što je tebi Allah odredio, to će tebi doći ispoznat da ono što je tvoja obaveza, da se time trebaš pozabaviti, pa nemoj dozvoliti sebi. Ako si student, budi 100% student bolan. obavi ono što imaš prema gospodaru, prema roditeljima. Budi 100% student. U nekim drugim vremenu, ja sam imao situacija da mi dođu mladi ljudi. Nemaju Allaha mi da, da njima nije treba pogurat. Kaže, mi bi da napravimo humanitarnu organizaciju da hranimo siromašni. Kaže, sačka završi bolan fakultet, pa onda zaposli se pa to pravi. Spoznaj šta je tvoja obaveza i time se pozabavi. Treća stvar. Kaže, spoznao sam da me smrt traži. Svaki dan smrt prođe pored mene i tebe, melek smrti, odi kod drugi. Jedan dan će proći pored drugi i kazat tebi danas. To je činjenica. Može u 33. može u 66. može u 13. Može ti doći da se ne rodi insan na ovom svijetu. Mati ga rodi kao mrtvo rođenče. Rodi se mrtvo I Vi to znate. Kaže, spoznao sam da me smrt traži, pa sam se počeo pripremati za to. Jer to je glavni trenutak u čovjekovom životu. I vijenik i vijenica tako trebaju živjeti. Kad bi ti danas kazali, danas ideš sa, sa dunjalog, da kažeš neću ništa povećati od svojih dijela. Alhamdulillah, taj nivo koji sam stekao, na kojem sam, ne bogam samo da probam hatmu završiti ovi par sati. Ne može ono što svaki dan radio, ono na što se naviku. I zato je, kad dolazim da slušam hadis Rasulullah, jednom jednomerično da mi ne mahsuz sadaku za ovu narodnu kuhinu, da se taj svijet nahrani. To je redovno. Kad bi me Allah sad uzeo, do sudnjeg dana men teče nagrada. Jer da me Allah do sudnjeg dana poživi, ja to radio. To je spremanje za smrt. Spoznao sam Prva stvar, da moju obskrbu niko neće pojesti, smirilo se srce. Spoznao sam da moju obavezu niko drugi umjesto mene neće obaviti, pa sam se time zabavio. Treće, spoznao sam, kako je to lijepo kazao, da me smrt traži, pa sam se počeo pripremati za trenutak taj. I četvrta stvar, kaže, spoznao sam da me Allah vidi u svakom mom stanju, pa me je stid da me on vidi u neposlušnosti njemu. Mene je stid da nas Allah vidi, nas umet Muhameda, pogotovo ovdje u Bosni i Hercegovini koji imamo slobode kakve malo ko ima. Da mi ubijamo želju u ljudima da učine dobro. Pričamo im priče kako je ova ili ona jak, a ne pričamo im imamo mi snage da mi uradimo. Mi možemo hvala dragom Bogu. Allah nam dao slobodu. Allah nam dao mogućnost. Allah nam dao prostor. U nekim generacijama nisu smjeli u mekter djecu da pošalju. Danas mi imamo slobodu da to uradimo. Nemojte dozvoliti. Kazao sam nedavno kad je bila situacija oko vjeronauke u Sarajevskom kantonu. Kada bi danas neko izdao zabran da se ovako održavaju predavanje u džamijama, mi bi svi, ma mi bi svi lili suze. Bilo bi nam teško, kazali bi, gledajte, udarili na naše slobode. Pa od Kozije Čuprije do Iliđe, na par mjesta samo u gradu sarajevu imaš predavanje. Za nas nije sramota toga. Gdje će ljudi saznati o halalu i haramu? Gdje će se društvu poznat imati priliku da se vidi? Gdje će donijeti salavate na pejgambera sallallahu alaihi Gdje će spomenuti Allaha? A suze bi svi zajedno lili. I ova hadis Rasulullah, kad mu je najteže bilo, kad su mu natovarili na leđa ono što su mu natovarili i kada ga je Hazreti Fatima zaštitila kaže se u predaj jednoj kaže govorila je njima napadala je ove koji napadaju na Rasulullah ništa joj nisu smjeli reći Ko lav se ponaša. I subhanallah, mi danas imamo taj problem. Čuvajte se, čuvajte se presretanja. Presresti e, studenta znači ubijeti ga da on ne može neki ispit položiti. Vi to znate. To je najgora, to je psihološka barijera. Ona je u glavi, ona je u srcu. Danas mi moramo te barijere rušiti. I hvala dragom Bogu, one se polako ruše. Ruše se novom generacijom koja nije najprije koja nije najprije opterećena interes. Onaj kome je prva stvar da umeti slahama i da svi ljudi koji žive sa nama, svi naši sugrađani da budu na dobru, da budu bezbjedni, da budu, da budu zbrinuti, da nema gladni u našem društvu. Allah neće dozvoliti da te ljude prepusti same sebi, on će ih pomoći. Ali je na nama, ali je na nama da se time bavimo. Gledajte hadis Rasulullah sallallahu alaihi kaže tako mi onoga Hazreti Abdullah ibn Mesud, tako mi onoga u čijoj ruci, moj život, zaista sam vidio sve one koje Boži poslanik spomenuo u dovi. Boži poslanik je i za nas učio dovi. Kada su ga pitali zbog čega kolje kurban, evo kurban Bajram je nama na pragu. Zbog čega kolješ Boži poslaniće dva kurbana? Boži poslanik je rekao jedan je za mene, a jedan je za moj umet. On nam je utemeljio taj, taj nesebičan odnos. Čuvajte taj nesebičan odnos. I molim vas, nemojte dozvoliti. Nemojte dozvoliti da se pričamo o zavjerama. Koliko puta sam, ja ću ponavljati to dokle god sam živ. Koliko sam vam puta kazao, zar nije sramota da u ovom je gradu mi muslimani koji trebamo i koji imamo obavezu da odijemo na džumu. Nemamo to pravo da odijemo sa, sa fakulteta naših u većini slučajeva Koliko naših vršnjaka, možda ovih vršnjaka ovih srednjoškolaca, ne može izaći u trećem ili četvrtom razdu srednje škole da obavi džumu. Čija je to obaveza? Ko će se time pozabaviti? To je obaveza svi u nas. Ja molim gospodara da nas u tome ako Bog da pomogne i da budemo od onih koji su odvažni u svojim djelima. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te svako dobro koje je od tebe molio tvoj miljenik Muhammed. Gospodar, zaštiti nas od svakoga zla od kojeg je kod tebe zaštit stražio tvoj miljenik Muhammed. Gospodar naš, molimo te svako djelo koje nas približava džennetu. Gospodar naš, sačuvaj nas od svakoga djela koje približava vat. Počasti nas da volimo tvoga miljenika i njegove hadise slušamo. Gospodar, molimo te da svaki nas salavat primiš i da ga preneseš svome miljeniku Muhammedu. Gospodar naš nijedno djelo nije malo ako ga primiš pa te molimo da naš dolazak ovdje primiš. Gospodar naš počasti naše jezike i ruke da rade za dobrobit svih muslimana. Gospodar naš počasti nas svakim dobrom i zaštiti nas od svakoga zla. Gospodar naš posebno te molimo da nam dadneš korisno znanje. Gospodar naš dani nam da ukrasimo svoje znanje poniznošću. Gospodar naš počasti nas da živimo prema onome čemu si nas ti pouči. Oprosti nama roditeljima našim braći i sestrama, prisutnim i odsutnim. Pomozi umet Mohameda u Bosni i na svakom svakome drugome mjestu. Gospodar naš pomozi umet Islama u Siriji da se oslobodi tirana. Gospodar naš molimo te zaštiti njihove živote. Gospodar naš molimo te zaštiti njihovu čast. Gospodar naš molimo te zaštiti dobra umeta Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Počasti nas svakim dobrom na oba svijeta i zaštiti nas od svakoga zla. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Ja bih vas zamolio samo jedna informacija prije nego što krenete. Molim vas ovi na vratima da malo stanu. Dozvolite da sestre izađu prvi. Bude gužva na vratima. Također, za sestre informacija u fondaciji Istanbul utorkom i četvrtkom organiziraju Sufaru i Tilavet Kur'an. Teđvid mogu se prijaviti, Hanuma moja drži tamo, ja bih volio, pokušali smo ovdje u Tabačkom, Alhamdulillah uspjeli smo u čitavu godinu za muškarce, nismo za, za naše sestre. Pa Burum kao želi može se tamo prijaviti. A evo ovi će tamo sačekati samo da naše sestre izađu, pa možete onda, pa onda deset salavata na poslanika, u tome će one izaći, ako Ali oni polako, ono,